ዱስነራ ኑድሪን ኖምሎል ቢነሪን ኸራል አንኸራል dungussai on si sang eh, el glin tu he bets bolon ja givil un eldal jamar goy eldal ben det bi tan te in el drik sen ol gots bolon det inget in geht son son eh, farise chu din nigen ham zog түүнээс хүсжээ. Есүсийн үед Израильчүүдийн ард түмэн гүрэн том бүлэгтэй байсан. Танаас сан мэддэг тийм ээ. Нэгдүгээр фаризеучуд. Тэднэр ямар утгатай вэ? Салагсан хүмүүс. Э? О, хуваагсан хүмүүс шиг. Хоёрдугаар нь бүлэг садусеучуд. Guru ગુરુદ્વારતન બાસ બેસાંગ એસેન્ચુદ એસેન્ચુદ zold emdardak besan lamnar shik emdardak besan tir tom bulik guru am bulik or bas besan harin are tom jahan yu os turin bulik shik besan tege dehya shasni bulik bas besan bas ash ahuin bulik shik besan dann sen midik gegen pol бинарданда түүний захиаг онцдаг гигемпол фарисеучдын булгас гарсан тэгээд симон тэр хүн тэр хүн э, Есүсийг өрсөн э, фарисеучдын нэг э, гишүүн байсан тэгээд Есүс түүний гэрт орсон. Тэгээ хараарэ нэг нүгэлт эмэгтэй тэнд орсон. Тэгээд тэр гүрэн бүлгэс гадан ор бас бүлэг байсан. Хоёр том бүлэг байсан. Есүсийн үед. Нэг бүлэг бүлгийн гишүүн хин байсан бэ? Сэн хүмүүс бодож байсан. Осдин тухэ сэн хүмүүс бодож байсан. Нөгөө бүлэг нүгэлтэй хүмүүс. Энэ э, Os din tuhe sen humus. Podus besan him besan be. Farisei chutin besan. Um, eh? Sadusei chutin besan. Baxnartin besan. Etc. Тэр хүмүүс яагаад ус дин тухэ сэн хүмүүс байхыг сэн бодож байсан бэ? Яагаад тэр хүмүүс ингэж бодож байсан? А бинар хөлин дагу эндэрдэг. Тимоцирас би нас сайн хүмүүс байна. Нөгөө талд нүгэлтэй хүмүүс. Энэ нүгэлтэй хүмүүсийн э, бүлгийн хэн байсан бэ? Нүгэлт хүмүүс байсан тэр мэтэ. Бас татвар хорагчнаар бас тийм байсан. Тийм ээ санженов заке Матью Мэтью бас тэндээс гарсан. Ян хаан эмэгтэй бас тэндээс гарч ирсэн. Гимт хэрэгтэн хүмүүс бас тийм байсан. Бас тэр хоёр бүлэг хамт сууч болохгүй. Яг гэвэл сан хүмүүс ингэж бодож байсан. Би нар тэр хүмүүстэй соовал тинарын нүгэл тинарын моюм надад иржээ. Тийм учраас тэр хоёр бүлэг салсан. Тэгээд хараарэ энэ гэрд хоёр хүн байсан, гурван хүн байсан. Симон фарисей хүн. Нөгөө талд нүгэлд эмэгтэй. Дүнд тинарын дүнд Есүс байсан. Тэгээд энэ юм хараад Есүс Симонд нэг э, сургаалт үлгэрээр намлал зааж өгсөн. Ингээд хэлсэн би нар сая сонсон. Симоно надад чамд хэлэх юм байна гэв. Тэгээд багшаа түүнийг хилээж истэ нэгэн мөнгө зэлдүүл а зэлдүүлчид хоёр хүн ортой бэжээ. Нэгэн таван зөө. Ногон тавин тавин динари ортебе динари юу байсан бэ? Нэг жилийн ажилын мөнгө байсан. Аа. Тэгээ нэг хүн 500 динари төлөх хэрэгтэй, нөгөө зүүн, нөгөө хүн аа тэв. Аа, тэгээд Есүс түүнээс асуусан Ти нарын дүнд хин тэр хүнийг сайн харлах зэн. Тэгээд Симон аюусан аа, оо тэр их мөнгө төлөх хэрэгтэй. Тэр хүн тэр эзнийг сан ярддаг хичээлсэн. Тэгээд Есүс тэр эмэгтэй харсан, түн хэлсэн. Та их хэлсэн. Тимотирас таны нүглик би орчуулж байгаа. Оцлаач зэнага. Аа. Тэгээд хараарэ. Энэ гэрд хоёр хүмүүс байсан. Симон фаризей нүгэлд эмэгтэй. Тэр эмэгтэй нүглийг Есүс учлаасан. Симон тэгэхээр шүүхчиг болсон. Шүүхч хүнчиг байсан. Тэгээд сүлд энэ гэрд хин их нүгэлтэй байсан бэ. Аа бид нар бодож болно. Хийн амар нүг илтэй байсан бэ сүлд. Имитэн нүглийг уцлагсан харин фаризей хүн Симон тэр хүн жахан тэр хүнийг хараад тэр имитэ хараад ингэж бодож байсан тэр нүгэлт хүн тэр хүнийг шүссэн. Тэгээд Есүс дүн байсан. Тэгээд тэр хүн хүнд сайн номлол өгсөн. Тэгээд энэ айлдлаас би нар ямар сургалт авч болох вэ? Миний бодлоор гүрэн сургалт байгаа. Нийтүгээрт юм байна. Есүс хүний гэрд орсон. Би нар сонсон. Бас сэн мидэл, сэн мидэд би нар ингэж Э, сонсдог. Есүс дандаа ийшээ тийшээ явдаг. Харин заримдаа хүмүүсийн гэрт орж байсан. Тэгээд бодож болон нэг дугаар гэрт орсон Кана. Санжено. Тэ хөрмийн баяр байсан. Есүс тэнд орсон. Тэгээд юу болсон бэ? Дас досан. Есүс аа Ус дарс орчуулсан тийм ээ. Ус дарс болгосон. Хоёрдугаарт нь Есүс Кафарнауд очоод тэнд э, Петрийн гэрт байсан. Тэгээд Петрийн гэрт ороод тэнд бас түүний хадам эх овчтой байсан. Тэнд ороод э, Петрийн хадам эхийг идгээсэн. Тэгэхээр өөр гэрт орсон Есүс. Энийе Марта, Мария, бол Лазар тийм байсан тийм ээ тийм нарийн түүний найзууд байсан. Тэгээд тэнд ороод юу болсон бэ? Лазар нас барсан. Тэгээд Есүс түүнийг амилуулсан. Тэгээд тэхиа Жерико. Аа э, Есүс тэн закэ Закен гэрд орсон. Тэгээ тэгээд Заке шин хүн болсон. Тэгээд энэ бас Симоны гэрд ороод тэр хүмүүсийн тэр эмэгтэй нүглийг уцлаасан. Тэгэхээр анх асуулт юм байна. Бид нар бас Есүсийг би нарын гэрд хүлэн авдаггүй Herre, retir Jezus, hun i el, hun i girt råd, ge ham sik jum garse. Teget binar ondo. Jezusik girte ulen avdago. Pas binar senit gidik ben. Jezus binar girt råd, sen jum tin garcega. Nere, inca han, hodlabish, in jahan, лам нар хилдэг юм биш. Нэрэ. А? Би нар библиэсийн юм авсан. Хараарэ. Энэ хүмүүсийн гэрд орсон тэгээд гехамшиг юм гарсан. Одоо би нар Есүсийг хүлээн авбал тэгэхэд би нарын гэрд сайн юм гарч болно. Нэрэ. Хоёрдугаар нь бас аа Тэр хүн Симон тэр эмэгтэйг хараад ингээд болсон аа тэр нүгэлтэй хүн. Харин Есүс дүн байсан түн үзүүлсэн. Амар том юм үзүүлсэн. Бурханд энэ үйлүг шүүх. Окей? Шүүх. Бурхан энэ үйлүг байхгүй. Аа? Бид нар хүмүүс айн дэлхийд амьдардаг хүмүүс дандаа хүмүүсийн дундаас хүмүүсийг хуваалдаг. А тэр хүн сайн, тэр хүн ухаантай, тэр хүн баян хүн, тэр хүн миний найз, тэр хүн миний эсрэг ажилладаг хүн болон болон болон. Харин Бурхан энэ юм байхгүй. Яг л Бурханы ойлог харах Бурханы ажил хайр. Ор юм байхгүй. Ор юм байхгүй. Энэ нэрэ нэдварте сайн мэдээ. Бид нар өнөөдөр Есүс хэлж байгаа. Хараарай тэр эмэгтэй жахан нүгэлтэй байсан. Харин Есүс би нар Бурханы зүрхийг үзүүлсэн. Тэгээд Бурханы зүрх ямар вэ? Харин зүрх. Таны амьдралыг хараарай. Заримдаа би нар бас нүгэлтэй хүмүүс байдаг. Заримдаа бас том нүгэл хийж болно. Тэр үед би нар маргаж хэрэг маргах хэрэггүй. Есүс нам Бурхан намайг хэлдэг. Эмар моюм хийвэл хүмүүс агагүй э, намайг шүч болон хүмүүс над руу хараад муу санаатай байж болоод харин бурхан дандаа бид нар хэрдэг. Энэ Есүсийн сайн мэдээ. Нэрэ үнэнч сайн мэдээ байдаг. Аа. Тэгэхэд гүрүүд дугаартан би танарт сая хэлсэн. Тэр хоёр бүлгийн гишүүн жахан салсан сайн хүмүүс нүгэлтэй хүмүүс хамт сууж болохгүй харин Есүс дүнд байсан а тэр хүмүүсийг ортолж байсан хараарай салсан Есүс юу сайн юм хийлээд тэгээд тэр хүмүүс ойрхон болсон тэгээд Кристин ажил бол юм байх хэрэгтэй би нар хүмүүсийг хуваалцах хэрэггүй. Би нар бас бүлэг сан хүмүүс, муу хүмүүс хийж болохгүй. Би нарын ажил юу вэ? Хүмүүсийг нэгдэх хэрэгтэй. Яг гэвэл ингээд бурхан хүсэж байна. Тэгээд нэрэ өнөөдрийн сая сонсон элдал бид нарын гэрэл байж болно. Энэ толгой хоног бид нар ажил хийжээга э, ба хичээл одоо доосон э, ор юм э, хийж болно. Харин энэ хугацаанд бид нам мартаж болохгүй. Есүсийн зүр сэтгэл харин зүр сэтгэл Бурханы зүр сэтгэл хүмүүсийг хэрдэг. Энэ сан мэдээ binler onudur sonsuzun.